الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus sunna na garin tsagero karamar hukumar rimi a jihar katsina inda muke gabatar da darasi don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin abu abdullahi malik ibn anasin ibn malik rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zantukan magabata sahabbai tabi'ai wanda yake tattaunawa akan matsaloli na fikihu idan ba manta ba a makon da ya gabata mun fara karatu a cikin kitabun sala kuma muna cikin babi na farko babu ma a fin nida'i lis-sala babin da yake magana akan abin da ya zo na hukunce-hukunce da matsaloli wanda suka shafi kiran sallah a makon da ya gabata ɗin idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen hadisi na 149 da haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan hadisi na 150 a cikin wannan babi wanda yake magana a kan al'azan shi ne kiran sallah قال وحدثني المالكي عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي سعسعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية faida kun tafi gana nika aubadiya ta ka fa'azanta bisalati farfa sauta ka bin nida fa yin na hula ya smauma da sautin mu'azin jinnin wala insun wala shai'un illa shahida lahu yau malkiyama kala abu sa'idin sametuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imamu malik ya roto wannan hadisin daga abdurrahman ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'ata shi kuma ya karbo daga wajen mahaifinsa mahaifinsa shine ubaidullah al-madani min fiqati tabi'in yana daga cikin manyan tabi'ai a ibn uyayna yana cewa kana yatiman fi hajr abi sa'id fi hijr abi sa'id wa karat ummuhu inda abi sa'id akhrajahu ibn A ibn uyayna yana cewa shi wannan ma'aikin nasa shi ubaidillah madani ya kasance maraya ne babansa ya rasu nan, sai abu Sa'id ya hauri mahaifiyarsa sai ya zamanto yana zaune a gidansa to yake ba da labari annahu akhbarahu ya ba da labari anna aba sa'id al-khudri qala lahu yace abu sa'id al-khudri ya ce masa inni araka tuhibbul ganama wal badiya abu sa'id al kudri daga mun san shi sahabi ne babba a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa na na ainihi sa'ad ibn malik ibn sinan as-sahabi ibn sahabi sahabi ne an ce ko mahaifinsa ma sahabi ne abu sa'id al kudri abu sa'id al kudri sa'ad ibn malik ibn sinan to abu sa'id yake ce masa inni araka tuhibbul ganam sai kai na lura kana son dabbobi walbadiya kana kuma son daji kaga duk wanda yake makiyayi ai daji yake so yake zama ya fi son daji da gari tunda a daji ne dabbobinsu za su samu ciyawa ya sassa wadda za su ci koshi illa yaka kawai kai su sha ruwa shi na a kai su garki a ɗaure su to shi wannan mutum makiyayi ne shi abu sai da yake cewa kai na ga kana son dabbobi alganin kananan dabbobi walbadiya da kuma zaman daci saboda dabbobinka kana kiwata su sai ya ce fa'iza kun tafi mika idan ka kasance cikin dabbobinka au da ya cika ko ka kasance a dajinka nan marwaci ne ya yi shakku cikin dabbobinka ya ce ko a daji to sai ya kawo mana su daga guda biyu cikin biyun nan da ya faru guda fa'adanta bis salati sai lokacin sallah yi. to idan za ka yi kiran sallah farfa sautaka bin nida ya ce ka daga sautinka da wannan kiran sallar da za ka yi ai al'azan ka ɗaga sautinka da wannan kiran sallah wanda za ka yi fa inna la yasma'u mada sautil mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un yace domin babu wani wanda zai ji sautin mai kiran sallah wanda zai ji sautin mai kiran sallah ya ce jinnin aljani jinnin aljani jinnin aljani ne wala insin ko mutum wala shai'un ko wani abu wanda ba mutum ba ba aljanin ba ka kamar itatuwa da duwatsu da makamantarsu to babu wani wanda zai ji kiran sallar mai kiran sallah ya ji sautin mai kiran sallah illa shahida lahu yawmal qiyamati face sai ya yi shaida a kan wannan mai kiran sallah ranar alkiyama sai ya ba da shaida cewa ka yi kiran sallah ƙala abu sa'id abu sa'id al-kudiri ya ce same tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ma na ji wannan daga manzan allah ne cewa babu wani wanda zai kira sallah wani aljani ko wani mutum ko wani abu ya ji sautin kiran sallan nan face sai ya yi shaida ranar alkiyama cewa wannan ladanin ya kira sallah to kaga wannan yana nuna mana falalar kiran sallah domin lokacin da mutum yake kiran sallah Allah kaɗai san iya mutanen da suke ci haka Allah kaɗai san iya aljannu wanda ke ci ga dabbobi ga itatuwa ga duwatsu duk in sun ji wannan sautin manzala ce za su shaida a ranar alkiyama cewa wannan mutune ya yi kiran sallah kaga wannan sai yake nuna mana falalar kiran sallah din kenan sannan a cikin wannan hadisun akwai mas'alar kiran sallah ga mutum shi kadai idan mutum zai sallah shi kadai ya yi kiran sallah ko ba zai yi ba mun fahimta a wannan hadisi na abu sa'id al malamai suna hujja da shi musamman a malikiya cewa ya halatta idan mutum zai salla shi kadai ne kiran sallah. mun fahimta ya kira Sallah sannan ya zo ya yi kama idan a daji ne ba. idan a daji ne to zai daga sautinsa domin ko da ba wanda zai zo sallarsa in ya kira sallar to akwai wannan falalar ta su ji don su da ranar alkiyama aljannin da ke dajin nan da itatuwan da ke dajin nan da sauransu duk za su ci kun fahimta sai su yi mai shaida ranar alkiyama da haka suka ce mustahabi ne ga wanda zai salla shi kadai ya kira salla ya ce wanda zai salla shi kadai yanzu mutum ne ya zo zai salla magrib zai kira salla eh eh ba zai kira salla ba na ta wuce ai shi ne maganar da ake yanzu shi ne maganar da ake ya halatta ya kira sallah to sai dai kawai zai kira sallah idan a cikin gari ne ba zai daga sauci ba mai da ya daga sauci zai jefa mutane cikin tunani to wannan isha'i ce ko magarwa ce zai yi yadda zai iya ci kamar yadda zai yi kama to baya gama kiran sallar kuma sai ya dawo ya kama an yi ne a yoshi ya kiran sallah eh ana ce eh, eh, eh, zai mutum ya zo nan zai sallah zai yi kama ko ba zai yi kama ba to amma ba yi kaba ba eh <laughs> an yi kaba mun gane shi yasa malam mai risala abu zaid alqirawani yake cewa wal azalu wajibun fil masajidi wal jama'at ar-ratiba kage ce yin kiran sallah wajibi ne a masallaci ginanni inda ake sallah biyar to wajibi ne in za su yi su kira salla sai ya ce wal jama'atin ratiba haka dai inda mutane suke haduwa a yi sallah ko da ba ginannin masallaci ba ne ba musalla kenan ko inda ana haduwa a yi sallah biyar a wurin shi ne masallaci ratibi to za su kira salla in za su yi mun gani sai ya ce wa amman rajulu fi khasati nafsihi amma mutum shi kadai in zai yi sallah sai ce fa in azana fa hasan in yi kiran sallah ya kyauta fa hasanun mustahabbi ne kenan mun gane fa hasan amma wala budda lahu min al sai ce amma yace iƙama dole sai yayi ta dole sai yayi ta shi kadai din amma kiran sallah in yayi fa hasanin ya kyauta wa ammal mar'atu fa in aqamat fa hasan wa illa fala haraj mai risala yace amma ita mace in za ta sallah ta iqama to ta kyauta in ba ta iqama ba yace babu wani laifi a kanta yasa wasu malamai suna ganin mace in za ta sallah ba lalle ne sai ta iqama ba duk da wannan a mazhabin malikiya ne waɗansu malamai a wajen malikiya suna ganin ita ma mace kamar namiji za ta yi kama za ta yi to wannan hadisin na abu sa'id Alkudiri da shi ne malaman malikiya suke hujja a kan kiran sallar mutum shi kadai ya halatta ya kiran sallar shi kadai idan a daji ne inda baya tunanin zai jefa mutane cikin rudani to zai daga sautinsa duk wanda ya ji sautinsa itatuwa da duwatsu da aljannu za su ba da shaida su a alkiyama amma idan a cikin gari ne ba zai daga sauti ba don kada ya jefa mutane wanda za su iya jin kiran sallar cikin rudani don haka in zai yi sai dai ya kasa-kasa da muryarsa kamar yadda ake ikama bayan ya yi lafizan kiran sallah sai kuma ya dawo lafizan ikama sai ya kabbar sallar shi قال وحدثني عن مالك an abin zinadi an al'arash an abi hurairata an na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala idanu diya lissalati adibarar shaitanu wala huduraɗu hatta la yasma'an nida fa'iza ƙudiyar nida'u bala, hatta idza suwiba bis salati adbara hatta idza qudiya at-tafwid akbala hatta ya yaqtira bainan mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza uzkur kaza lima lam yakun hatta ya zallar rajulu in yadari kam salla imam malik ya karbo daga malaminsa abu zinat shi ne abdullahi ibn zakawan anil a'raj shi kuma ya karbo daga malaminsa a'raj ne abdullahi ibn hurmus an abi huraira shi kuma ya karbo daga na abu huraira wannan isnadin silsila ne an jingina shi ga abu huraira isnadan da suke jinginuwa zuwa ga abu huraira to wannan isnadin ya fi kowanne ƙarfi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan nudiya lissalati manzan allah ya ce idan aka fara kiran sallah adbar shaidanu lahu duradun shaidan yakan juya a zahirin hadisin iblis ake nufi mun fahimta to kuma zai iya daukar jinsin shaidan jinsin ne. shi ne duk wani kangararren aljani wanda ya kangare ma Allah to ya zama ne kenan to sai ya ce zai juya da ɗan ya ji an fara kiran sallah sai ya juya ya bar wurin da ake kiran sallar a guje yana tafiya yana gudu lahudu raɗun yana tafiya yana fitar da iska daga jikinsa ma'ana yana tusa yana tafiya yana tusa wai wannan tusa da yake yi hatta la yasma'un nida yana yin ta ne dan kada ya ji kiran sallah din haya tabin don kada shi ya ji kiran sallah nan sautin su tusan nan zai hana shi ya ji kiran sallah ba haka yana tafiya yana tafiya yana haka sai za ku biyan nida da an ƙara kiran sallah a ƙabala sai ya dawo saboda yana da aiki da yake so ya a masallacin sai ya dawo hatta iza su wiba bisalati adibara biya tafi a ƙabala aqbala ya ce da an gama kiran sallah nan sai ya dawo hatta su sububa bisalati da kuma an fara ikama shi ne sububa da an fara ikama. a dabara sai ya sake juyawa ya bar wurin hatta ya za ku biyar tafibu har sai an ƙara wannan ikama a gabana kuma sai ya dawo idan ya dawo hatta ya haɗira bainar mar'i wa nafsi haka zai zo yana sanya wasu wasi shi ne ya haɗira wa'ai ma'anahu yi wasu wisu yana sanya wasu wasi a cikin zikatan mutane masu sallah ya ƙulu sai ce ba wannan uzkur kina kaza kina kaza mana uzkur kaza kina abu kaza limalam ya kun yanku sai ya fada mashi wani abu wanda a lokacin baya tunaninsa a lokacin ba tunanin wannan abin sai shi ɗaya ce tuna wannan abin shi kenan sai mutum ya ciro shi sai ya shagalta ya ta tunani A ya zallar rajulu in yadari kam sallah idan tunani ya yi tunani har zai kai matakin da mutum zai manta raka a nawa ya yi to da ya samu wannan wasu wasan raka a nawa ya yi to shi iblis ya sami yadda yake so wai ya sanya mai wasu wasi a cikin sallah da haka lada za ta ragu kenan ta sallar to shi ne dama abin da yake so a wata ruwaya an nuna idan ya dawo din nan zai dinga shiga zai dinga kurdawa manzala ce kamar wata ya karama akuya tsakanin wannan mutunan da wannan mutunan idan sun ɗan buɗa a sahunsu to ta zai samu hakafa wanda zai dinga sanya masu wasu wasi sai ga mutum ana sallah ya shiga wasu wasi ya shagala da sallah ma yake shi ɗan da ya zo ya sanya masu wannan wasu wasan wani har ma sai ya manta raka a yayi saboda tunanin ya yi tunani to wannan hadisin shi ma yana nuna mana falalar kiran sallah idan an fara kiran sallah shaidan barin wurin yake duk inda ake kiran sallah shaidan bai tsaya a wurin guduwa yake to sai dai da an gama kuma zai dawo to wannan kuma abu ne mai sauki a wurinsa saboda shi shaidan yana da saurin tafiya yana da saurin tafiya yanzu nan da ya bannan cikin lokaci kankare tafiyar da zai sai ka ji tana da nisa cikin kankanan lokaci kuma sai ya dawo to da ya ji an fara kiran sallah zai gudu ya ban wurin ya ce can inda baya jin kiran sallah sai ya tsaya da an gama sai kuma ya sake dawowa wurin da an fara ya kaba kuma sai ya sake barin wurin da an gama sai ya dawo sai ya zo dinga wannan wasu wasan cikin zikatan mutane shi ya sa yawan lokaci sai ya ga ana sallah mutane sun shagala har ma sai a rabkan ruwa liman ɗin ba bai san ya yi mamu to kaga shi ɗan ya samu abin da yake so Allah ya sauka قال وحدثني عن مالك ana bi hazimin ibn dinarin an sa'al ibn sa'ad as-sa'idi annahu qala sa'atani yuftahu lahumu abwabus samai wa qalla da'in turaddu alayhi da'awatuhu hadratun nida'i lis-salati was fi sabilillah imam malik ya karbo daga abi hazim ibn dinarin almadani al'abid fika shi kuma ya karbo daga sahal ibn sa'ad as-sa'id sahal ibn sa'ad as-sa'idi ko sahal ibn sa'ad as-sa'id sahabi ne ko ibn sahabi annahu qala shi yake cewa Sa'a yufta abuwa lahuma ba, ya ce lokuta biyu ana buɗa musu ana buɗe ƙofofin sama ana buɗe ƙofofin sama me yasa ake buɗe ƙofofin sama saboda falalar wannan lokaci domin rahama daga sama take sabkowa to da an ce an bude sama alama rahama za ta sabka kenan falala ta farko kenan sai abu na biyu ya ce wa ƙalla da'in turaddu alaihi da'awatu sannan a wannan lokaci mai addu'a cikin masu addu'a ‘yan kaɗan ne ake mayar da addu'a su Allah baya karba amma duk wanda ya addu'a a lokacin Allah yana karba banda ɗan kaɗan wanda su Allah ba zai karba addu'arsu ba saboda ne saboda ba suka sharaɗin Allah ya karba addu'arsu ba to waɗannan lokuta guda biyu masu tsada wanda ake buɗe sama Allah yake karɓar addu'a a cikinsu mandala ce na farkon shi ne hadratun nida ilis salati lokacin kiran sallah lokacin kiran sallah shigowar lokacin kiran sallah da lokacin kiran sallah ya aka fara kiran sallah aka ƙare to wannan lokacin allah yana karɓar addu'o'i musamman tsakanin kiran sallah da ikama in an kira sallah har zuwa lokacin da za a yi ikama ko minti nawa ne ke tsakani to ubangiji ta'ala yana karbar addu'a duk wanda ya addu'a Yan kaɗan ne wanda za su yi addu'a a cikar ba shi ne idan ba suka sharaɗin a karɓa addu'a su ba kamar wanda zai yi addu'a ta saɓan allah allah ba zai karɓa ba ko da irin wannan lokacin kamar wanda zai yi addu'a a cikin addu'a da zamantu akwai yanke zumunta allah ba zai karɓa ba to amma idan mutum ya cika sharaɗin addu'a kuma ya addu'a da ta dace to Allah mai girma da ɗaukaka zai karɓi wannan addu'a lokaci na biyu manzo Allah ya ce wasaffu fi sabilillah sai kuma lokacin da musulmai suka yi sahu fi sabilillah domin ɗaukaka kalmar Allah a filin yaƙi kenan to wannan lokaci shi ma ana bude kofofin sama sannan kuma Allah yana karba addu'a daga cikin lokutan nan guda biyu akwai bayan kiran sallah kama a tada ikama Allah yana karbar addu'a saboda me saboda falalar kiran sallah shi yasa imam mali ya kawo shi a nan don ya nuna mana cewa wannan hadisi? yana nuna falalar kiran sallah da haka idan kana da bukata a wajen Allah to cikin lokutan da za ka bibiya da waɗannan lokutan guda biyu da waɗannan lokutan guda biyu domin yana daga cikin ƙwarewa a addu'a mai addu'a ya danga bibiyar lokutan ijaba lokutan da Allah ya ce yana karɓar addu'a sai ka dinga tagitin waɗannan lokacin to wannan yana wanda kwarewa a addu'a domin Allah yana karba addu'a irin wannan lokacin da haka duk lokacin da aka ƙara kiran sallah ko da kana a gida ne daga hannuwanka yi addu'a Allah zai karba sannan wannan hadisin yana nuna mana daga cikin dubban kiran sallah akwai yin addu'a ƙarshen kiran sallah ɗin Mun ga a can baya ai an karantar da mu maimaita abin da ladan yake faɗa to wannan shi ma yana daga cikin ladabi ya zo a wata ruwaya a wata ruwaya duk da kunga wannan ruwayar ba ruwaya ce wace iri ruwaya ce wace iri domin sahabi ne ya faɗa hadisa hadi ruwaya ce mawukufiya to amma akwai ruwayar aisha wadda ta daga hadisin wadda abu nu'aimin ya royato a hilya lashi cewa salasu sa'atin lilmar'il ilmuslimi ma da a afihin na illa su ji balahu malam ya fi a turahimin au ma sama a wacce ruwayar lokuta uku manzan Allah ya fada cewa lokuta uku idan mutum musulmi ya addu'a a cikinsu Allah zai karɓa masa ya ce sai dai in ya roƙi saƙon Allah ko ya roƙi yanke zumunta ko wani aiki na zunubi saƙon Allah ko yanke zumunta afuwa sai ya ce lokaci na farko shi ne yi azinin mu'azin bisalati lokacin da mai kiran sallah ya ƙara kiran sallah ko kuma lokacin da yake kiran sallah hatta ya sukutu har yi shiru har ya kare sai lokacin da ake haduwa da makiya a filin yaki to a wannan ruwayar lokacin na uku wahila yanzu matsaru hatta ya sukuna sai lokacin da ruwa yake sauka har a dauki da ana ruwan sama to har a ɗauki wannan ruwan duka in awa guda aka yi ana ruwan to awa gudan nan sa'a ce ta karɓa addu'a allah zai karɓa addu'ar mai addu'a in yayi da aka yin kana da bukatu to daga cikin lokutan da allah yake karɓa addu'a akwai lokacin da ake ruwan sama sai mu bibi irin waɗannan lokuta mu gaya ma allah mu. wasu ila malikun amin nidai yawmal juma'a hal yakunu qabla an yahilla alwaqtu faƙala la ya kunu illa ba da an ta zula shams yahya ya ce an tambayi imamu malik anin nida'i yawmal juma'a game da kiran sallah a ranar juma'a hal ya kunu ƙabla an ya hillal waƙatu ana yin kiran sallah ne kamin lokacin sallar ya shigo faƙala la imam malik ya ce a ba a kiran sallah kamun lokacin sallar ya shigo la ya kuni illa ba da an ta da shams ce ba a yin kiran sallah sai bayan rana ta yi zawali idan rana ta yi zawali to lokacin ne aka shar'anta yin kiran sallah amma kamun rana ta yi zawali to ba za a kira sallar juma'a ba li'anna waqtuha zawali shams domin lokacin sallar juma'a yana shigowa ne in rana ta yi zawali kazuhuri kamar sallar azhar ne inda jumhurin fuqaha a wurin da yawa daga malaman fiqh wa jaza ahmadu ha qabla zawal amma shi imamu ahmad ibn hanbal shi yana ganin ya halatta a iya yin sallar juma'a kamar rana ce zawali amma jumhurin malamai ciki har da imam malik suna ganin sallar juma'a sai rana ta yi zawali lokacin ta yake shigowa kamar sallar zahar. sannan kuma yana ganin ba za a yi mata kiran sallah ba sai rana ta yi zawali ba kiran wanka ake magana ba kiran sallah wanda za a tare sallah ne mun fahimta imam malik a wani wuri yana cewa daliman zai zo ya hau mun ba a kira mai sallah ya hau bari ya hudu ba rana ba ce zawali ba amma kamin ya gama hudu ban nan sai rana ce zawali da aka lokacin suka kabbara salla rana ta yi zawali kun fahimci abin ganin a ce a kira salla lokaci bai yi ba a yi hudu ba ana cikin hudu nan wani bangare an yi ta ko an gama ma ana gamawa sai rana tana yin tsawari lokacin sallah ya shigo to sai suke sallah haka wannan sallar ta yi ko ba ce ba ta yi malamansu a ba wajen waɗanda wajen mutum ɗaya kawai za ka tsara wa alaikun salam a dama sannan muke magana ba, sallah ta yi kin da an yi ta cikin lokaci eh, me alaƙar sallar juma'a da hudu ba a ba magana ba mai ƙari ba idan aka zo aka yi sallar juma'a ba ya hudu ba ba ta yi to in ba ya hudu ba ba to kaga tare suke da da aka shi a wajen imam malik sharaɗi na juma'a sai an yi hudu ba sai an kira sallah bayan rana ta yi zawari a yi hudu ba rana ta yi zawari a sallah bayan rana ta yi zawari sannan allah zai karɓi wannan juma'a fatawarsa inda wani liman zai zo a kira mai sallah rana ba ce zawali ba ya fara hudu ba rana ba ce zawali ba amma ita sallar su yi ta bayan rana ta yi zawali imam malik ya ce sai an sake wannan sallar juma'ar za a sake hudu ba a sake sallah daga nan har zuwa faduwar rana sai dai in rana ta faɗi ne to sallar juma'a ta faɗi a akan sai kowa ya ce sallah a zahar amma suhululu ibn suhulul ɗaya daga sai almajiransa shi kuma yana kallon wannan sallah da lokacin ta ya wuce suka yi ta a haka za su sake sallah a zahar kuma afzazan kowa zai je ya tashi ne shi kadai so kaga a maliki yamma magana biyu akwai maganar malikun kuma akwai ta wanda da sai almajiransa da aka shi yana kallon ba a kiran sallar juma'a sai rana ta yi zawaki mun fahimci wannan kaulin ku wasu ila malikun an tasmiyatil azani wal iqama wa mata yajibu alqiyamu ala nasi hina tuqamu as-sala fa qala lam yablughni fin nida'i wal iqama illa ma adraktu daraktun nasa alayhi fa amma al-iqamatu fa innaha la tusanna وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد yahya ya ce an tambayi imam malik an tasmiyatul abani wal iqama an tambaye shi game da biyunta lafazin kiran sallah da na iqama yi sabi biyu kaga lafazin kiran sallah ai biyu ake to da kiran sallah da iqama shin biyu ake yi ko ko akwai bambanci sai aka tambayi imam malik tambaya ta farko kenan sannan wa mata ya jubbul qiyamu ala nasi hina tuqamu sala idan ana iqama mutane suna zaune to wace gaba za a zo a iqama ya zama wajibi mutane su ke. kun gane tambaya ta biyu idan ana iqama a wace gaba za a zo a cikin ikamar a ce wajibi ne in an zo wannan wurin mutane su yi tambayar ta haifin kamar mu yanzu yadda muke tambayar ba za mu fahimci ta sosai ba saboda mu yadda muke yanzu ai sai liman ma ya zo ya ce a daidaita saugu a yi kaza a yi kaza kowa ya hau sau sannan ake kamar har ba mu da ishali ke idan ana kiran sallah ana yin sau to da kiran sallah da ya kama duk ɗaya ne ita ma ikama in za a yi ta ba lalle ne sai an tashi an yi sahu ba ana ikama kowa na zaune to shi ne sai ake tambayar ma imam malik idan kowa na zaune din inna ana ikama yaushe ake miƙewa idan an zo wata gaba ne a cikin ikama za a miƙe ko har sai an gaba kowa yana zaune sannan a zo sannan a miƙe a yi sahu to me imam malik ya ce faqala sai maliku ya ce lam yablughni fin nida'i wal iqama illa ma adatun nasa alayhi yace ba wani labarin da ya zo min ba wani nasi wanda ya zo min game da yin kiran sallah biyu ko iqama face abinda na tashi naga ana yi a garinmu yadda ya gana kiran sallah a garin su biyu ake ya tashi iqama kuma ɗaya ɗaya ake to me nassi yace ba wani nasin da ya zo mishi kawai dai haka ya ga ana yi kun fahimta da fatawar shi to ya ga ana yi ya ce yadda ya ga ana yi shi ne fa'ammal ikamatu fa'in na halatu fanna ita ikama ba a yinta biyu ɗaya ɗaya ake yinta wa zalikan labi lam ya zal a halin ilmi bi baladina ya ce to wannan aikin yadda ku yadda na ba da fatawar nan masu ilimin garinmu ba su gushe ba haka suke aiki da shi kiran sallah a biyu ke kama kuma a ɗaiɗai kaga ai kiran sallah za a ce allahu akbar allahu akbar ko nawa kenan biyu ashhadu an la'ilaha ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah an na muhammadu rasulullah ashhadu bibi shi ba ku hayya al-salamu ake biyu hayya al-falaha sai mi eh sai a sake ne ce Allahu akbar Allahu akbar biyu ko sai mi la ilaha illallah ita kadai ake yin daya to waɗancan duk da ake bibiyin sun rinjaye wannan ɗayar sai a ce kiran sallah bibiyu ake yin shi ba sai an tsaya ce amma banda la ilaha illallah ba so kari shi kiran sallah bibiyu ake amma iqama fa ɗaya ɗaya ake ashadu an la ilaha illallah ashadu na muhammadu rasulullah hayya da sala hayya falago sai mi ka diga mace sala allahu akbar allahu akbar shi ma nan kaga in banda kabbara ɗin, amma sauran duk daidai yake to haka ake ita kuma ya kaba wannan fatawar ta imamu malik cewa shi abinda ya ga ana yi a garinsu ikama daidai ake shi ya sanya a malikiya suke cewa kadika mutum sala ɗaya ake yi amma abin da ya zo a hadisi ita ma biyu ce ita ma biyu ake ƙadika mace sala ƙadika mace sala mun gane to wannan kenan kaga ima malik anan ya ba da fatawar ɓangare na farko ko to sai cewa amma qiyamun nas kina tuqamu sala amma lokacin da mutane za su miƙe in za a kabbara sallah sai ce fa inni lam asma fi zalika bi haddin imam malik ya ce ni dai ban taba jin wani abu da ilimi ba wanda ya kayyade lokacin da ake tashi shine bi haddin yuqamu lahu wanda ya sa wani wanda ya kayyade ya haddada wani lokaci cewa a wannan lokacin ne za a miƙe illa anni ara zalika ala qadar taqatin nas sai ce amma a fahimta ta ina ganin kowa zai miƙe ne gwargwadon yanayin shi mutunan fa min humus mustaqil akwai mai nauyin jiki Walhafif akwai mai sauƙin jiki wala wuna hanyar kunu ka rajulun wahidin bai yiwa mutane da zama ɗaya. Don haka mai sauƙin jiki wanda yake bai da ƙiba sosai zai riga wancan tashi ko amma a ce wai a tashi lokaci guda ya ce a shi bai san wani abu wanda ya ce wanda ya zo na ilimi ba sai dai kowa yana tashi ne gwargwadon yanayin jikinsa wani ya tashi da sauri wani kuma ya tashi a hankali saboda yanayin jikinsa to shi ne abinda imam malik ya ce shi ne ya ce muku mu yanzu nan ma a ba mu da ma mishkila da wannan saboda mu sai ma an tashi an yi sau har ma an ce a daidaita sau a hana kafaɗu a yi kaza a yi kaza duk ba a yi kama ba duk sai an gama sai a zuwa a yi kama wannan a zamanin da ake ba hadisi yana nan cikin sahihain hadisin abokata da lansari manzala ke cewa za ku kimata sala fala ta qumu hatta rauni kharajtu idan an yi kama kar ku miƙe har sai kun ga na fito sai sun hangi manzan Allah ya fito daga gida to sannan sai su miƙe amma lokacin da za a yi kama ce kar ku miƙe da an yi kama har sai kun gani na fito a zurkani ya ce fahuwan na hayu anil kiyami kabla kuruji wannan ya hana a miƙe ka a cikin wannan hadisun manzan Allah ya hana a miƙe kamun ya fito har sai an fito an gan shi ya fito sannan sai a miƙe mun gane to waɗansu malamai kuma suna ganin cewa idan kanin imamu ma'akun fil masjid lam ya ƙumu hatta ta burgul ikama idan liman yana cikin masallaci to ba za a miƙe ba sai an gama ikama sai an yi ikama an gama to sanin sai a miƙe wa in lam ya kunfil masjidi lam ya ƙumu hatta ya rau idan kawo baya cikin masallaci to ba za su miƙe ba sai an gan shi kamar yanzu an yi ikama kowa yana zaune wurinsa to da an gani man ya shigo ta nan an gan shi kenan to sai a miƙe a yi sau mun gane to wannan shi ne abinda wasu malamai suke cewa to amma dai kamar da shi imam malik ne ya ce ba wani shi dai bai san wani lokaci da aka kayyade da tashi ba haka lokacin da aka tashi ya yi lokacin da aka tashi in an bari sai an gama ikama aka tashi ya yi in an tashi ma kafin a ikamar ya yi sha Allah wasu ila malikun an ƙaunin. hudurin aradu an yajma ulmaktuba fa aradu an yi wa wala yu'adhibu ƙala maluku, zalika mujzi'un anhum wa inna ma yajibu nida'u fi masajidil jama'a, allati tujma'u fi hasara. salat ya ce wasu yahya ce an tambayi imamu malik an qaumin huduri mutane ne suka haɗu wuri guda aradu an yi shi ma'ul maktuba suna nufin su jam'in wata sallah ta farilla fa aradu an yi yuqimu wala yu'azzimu sai suka yi nufin su yi ƙama kaɗai ba su yi kiran sallah ba ƙala malukun sai mai maluku ya wannan tayi wai ku ne kun haɗu ku biyar za ku jami'i sai yau ce kawai a ta da ya kama ba ku ce a kira sallah ba ya matsayin wannan ya yi kala maluku sai maluku ya ce zalika mujizu'un anhu? in suka yi haka ya yi sallar su ta yi wa inna ma ya jibbun nida'u fil masajidil jama'at imam malik ce domin ita cikiran sallah yana zama wajibi ne a masallatai fi masajidil jama'at a masallatan da ake yin jam'i allati tujma fi hasala wanda ake yin jami'in salloli a ciki kamar nan wajibi ne a kira sallah kamar sauran masallatai duk wajibi ne in za a yi sallah sai a kira yanzu ba yanzu za mu isha ba an jima to ba za mu sallar isha nan ba sai an yi kiran sallah ba za mu ce kawai a yi kaba ba mun gane to amma idan da ba a masallaci ne muke ba ila tafiya muke yi mu goma sai lokacin sallah ya sai muka ce a daya a sallah to za ka daya a yi sallah nan ba lalle ne sai an ce a kira sallah ba amma dole sai an yi ikama za a yi ikama mun gane to wannan shine fatawar maluku wasu ila malikun an taslimil mu'azzin alal imam wa du'a'ihi iyyahu lis-sala wa man awwalu man sullima alayhi fa qala lam yablughni anna at-taslima kana fi zamanil awwal akwai wani abu wanda sarakunan banu umayya suka fara bayan kiran sallah da za a masallaci su sai an je gida an kirawo su saboda a lokacin suke limanci su ne sarakuna kuma su ne limamai to da aka yi kiran sallah a masallaci ko da sarkin ya ji to kuma sai an je kofar gidansa an kira shi an mai sallama an ce ya fito lokacin sallah ya yi to sai ya fito sai ya sallah masani ba ko wurare akwai inda ake haka a kirawo liman daga gida eh bayi eh na? Eh? <laughs> to akwai wuraren da ake haka shi ne za ka tambaye ma sai aka ce wasu ila malikin an tambayi imam malik an taslimin mu'azzi na alal imani sallamar ladan a gidan liman wa du'a'ihi iyahu lis-salati da kuma kiransa bayan ya mai sallama ya ce ka taho ai sallah ina hukuncin wannan sannan wa man awwalu man sullima alayhi wane ne mutumin farko wanda aka fara yi masallama da? wane ne wanda aka fara yi masallama da? to waɗansu malamai sun ce yadda ake yin sallamar shi ne a ce assalamu alaika ayyuhal amir wa rahmatullahi wa barakatuhu assalatu yarhamukallah haka ake cewa a kofar gidan sai a je kofar gidan liman ko sarkin sai a ce da karfi ladanin bayan kiran sannan da ya ce to kuma sai ya zo kofar gidan da karfi ya ce assalamu alaika ayyuhal amir wa rahmatullahi wa barakatuhu assalatu yarhamukallah sannan sai ya dawo masallaci to shi kuma sarki da ya ji an yi wannan sai ya fito sai ya taho masallaci shi aka tambaye ma malik ina hukuncin wannan kuma wane ne aka fara yi ma haka faƙari sai imamu malik ya ce lam ya bulugni anna taslima kana fi zamanin awwal sai ce to ni dai abinda labari bai zo lam ya bulugni anna taslima kana fi zamanin awwal sai ce labari bai zo man ba cewa ana yin irin wannan sallamar a zamanin farko albaji ɗaya daga cikin basharhin muwadda ya ce zamanin awwal ɗinnan da maluku yake nufi yana nufin zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakar wa umar wa usman wa aliyu radiyallahu anhu ne zamanin awwal ɗin ci to a wannan zamun nan ba su ana wannan sallamar ba kenan bayan su ne aka fara yin ta to shi ne kawai abinda imam malumin su. wannan sallama ba a yin ta a zamanin farko labari bai zo ba cewa ana yi irin wannan sallamar a zamanin farko wannan maganar da yana nuna babu kyau kenan tunda zamanin farko ba a yi ba kenan babu kyau ɗaya kenan to tambaya ta biyu da aka yi mai wane ne ya fara wanda shi kuma ba da amsa ba bai ba da amsa ba to malamai masu sharhi sun ta tattaunawa kan wane ne ya fara wannan cewa assalamu alaika ya amirul mu'minina wa rahmatullahi wa barakatu, a wata ruwa kenan hayya ala salati hayya ala falahi as-salati kalla. a wani fada an ce haka ake fada to an tambayi wannan ibn abis zaibi yana cewa ya tambayi imamu zuhuri imamu zuhuri kuma musayin malamin imamu malik ya tambaye shi wani ne wanda aka fara yi irin wannan sallama faƙali sai ya ce mu'awiya bisham wa marwana ibn al-hakami bil majinati sai ya ce wannan sallama ma'awuyar sai na ma'awuyar dan abu sufiyan shi aka fara yi ma haka a lokacin yana kasar sham a madina kuma wanda aka fara yi mawa shi ne na ibn al hakan ya ce shi ne aka fara yi mawa to ga abin wadansu suna cewa ma'awuyar aka fara yi waɗansu suna cewa wannan kuma dai aka fara yi mawa wannan dai bai zama to ana yin shi a zamanin manzan Allah ba da aka sa shi ya fi zama daidai ƙala ya wasu ila malikun an mu'azzinin azzana li ƙaunin sun manta zara hal ya a tihi ahadun falam ya a tihi ahadun fa ƙamar salata wa salla wahadahu sun maja an nasu ba da an faraga a yu'idu salata ma'ahum yahaya ya ce an tambayi imama ne an mu'azzinin ladan da ya zo masallaci azzana da kaumin yau mutane kiran sallah idan ladan ya yi kiran sallah wa yake gayyatuwa ba mutane su zo masallaci ba to da ya kiran sallah sun manta zara hal ya tihi ya zauna yana sauraron mutane su fito a yi sallah falam ya a ahadin ba wanda ya zo ya zauna ya jira ya jira kawai ba wanda ya zo to da ya ga ba wanda ya zo fa a kamar sala sai tashi ya ikama na wahadahu ya yi salla ya kabbara har ya gama salla ya yi sallama ba wanda ya zo sun maja'an nasu ba da an faraga sai da ya sallama sai ga mutane sun zo yanzu a ra'ayi sai aka tambaye ma malik ayu idu salata ma'ahu yanzu shi ladar zai sake salla ne da waɗannan mutanen ko ko shi ya yi tashi gida zai tafi su su yi sallar ƙala sai imam malik ya ce la yu'idu salata ba zai sake sallah ba da sallar shi ta wa man ja'a ba'da insirafihi falyusalli li nafsihi wahdahu duk waɗanda suka zo din nan daga baya to ba za su jam'i ba sai dai kowa ya makanci sallah shi kadai su tafi gida su ba amma wannan sallah da ladan yayi ta tsaya a matsayin sallar jam'i a masallacin kun fahimci fatawar imam malik eh me yake ni eh, eh. liman hmm. Na. sanya kowa zai tsalla shi kadai mm. canfi kamar jam'i ne mm. eh. Eh. guda ta kunji abinda malamin su da ya ce shi wa malam masar cewa yi shi ladar da ya salla shi kadai sallar ladar daidai take da matsayin jami'i so don haka sallar da ya yi yanzu kamar an yi sallar jami'i ne a masallacin to kuma ba a yin salla biyu a masallaci guda da haka yanzu duk wanda ya zo daga baya sai dai ya sallar shi kadai haka ne eh to idan ba ladan bane ba ya zo ya sallah shi kare ba wanda ya zo sai da ya gaba eh ya yi kiran sallah ba wanda ya zo sai sallah shi ya tafi ko ya sallah yana gaba sai ga mutane sun zo yaya to aina ya kiran sallah ba wanda ya zo to yanzu ya kai kayan sallah sai ce na ya sallah to zai sake sallah da su ko shi ba yanzu tahiyar shi zai yi su ko ba za su jari'i ba ok shi na nan shi ba gane ba sa shi ba a <laughs> ah, zanen bai zo ba ko <laughs> eh na to shi kenan mun ji ba sai liman ya zo liman ya zo ba ladan ba mutane sai silima ya kira sallah shiru ba wanda ya zo sai ya sallar shi ya za ka samu cewa shi ne shugaba shi ne na imam malik ladan ya ce kai na ka samu na liman ɗin eh. <laughs> ta liman to in ta ladan kuma ta yi to ta wani babin ma za ta yi ta fahimci abinda nike nufi to shi ya sanya wannan tun a wajen sharhi malamai da yawa wanda suka zo sharhi sun yi bayanin cewa al-mu'azzin huna huwa al-imam ar-rati imam malik dan liman yake nufi ba ladan mai kiran sallah ba limamin ma kuma wanda yake ratibin liman walam yurid al-mu'azzin ba yana nufin limaladan ba mun gani in lam ya imam imamun ratib fala ba'sa an yajma'u tilka ma'utul wa yu'iduha al-mu'azzin ma'ahu in sha'a suka ce idan ladan da yazo ya masallaci ya kiran sallah ba wanda ya sai da ya ga masallaci sai ga mutane sun zo su waɗannan mutanen da suka so suna da damar su yi jam'i ladan in ya so yana iya bin su a yi jam'i da shi in ya so yana iya tafiya shi tun da ya riga ya sallar shi mun gane ibn albar al-numari babban malamin nan wanda ya mada tafin muwaɗa, hidimar da har yau ba samu wani malami da ya irinta ba yana da sharhuna guda biyu wanda ya mallita tafin muwadda shi kadai iya mata sharhi har guda biyu yayi guda kuma ya sake yin guda yayi al-istirkar sannan yazo ya at to shi ibn albar yace wannan fassarar a ce nan imam malik yana nufin liman ratibi yace to shi yafi zama daidai yace wa hada tafsir hasanun ala asli ƙauli malik in an bibi maganganun imam malik to a ce nan liman yake nufi shi ne abin da ya fi kyawo domin yana da wata magana shi imam malik cewa almasjidin labilahu imamun ratibin la ya jimo fi salatu wahidatin yana cewa duk sallar da ke duk masallacin da ke da liman ratibi to ba a sallar jam'i biyu a cikin wannan masallacin to da haka idan liman ya zo liman ratibi a musan liman ratibi ko idan liman ratibi ba na na'ibin liman ba liman ya zo masallacin da yake limanci ladan bai zo ba sai ya kira sallah da kanshi da ya kira sallah ya zauna shiru ba wanda ya zo sai ya tashi ya sallah shi kadai wannan sallar da ya kira masalla ya sallame yana sallamewa sai ga mutane sun zo to mutanen nan ba su da ikon su jami shi kuma ba zai bi su ba sai dai kowa ya sallar shi kada ya tafi gida da haka a wajen imam malik liman shi kada in yi salla a masallacin shi wannan sallar tana tsayawa masallar jami'i to kuma a fahimtar sa ba a yin sallar jam'i biyu a masallaci guda sai dai ku fahimci wannan maganar ta imam malik cewa ba a salla biyu a masallaci guda ba kamar yadda mu muke dauka ba abinda yake nufi masallaci guda a samu waɗansu tawaye ya zama to su ba suna da limaminsu sai da mutu in liman ya zo ya yi sallah su ma za a zo su yi sallah daga baya na? masallacin na ina na ina na katsina? a ya ba zan inji ba ba liman ratibi? a ba in ya gama abinda yake kaga yanzu idan ka zo ka iske liman ya sallama sallah kun haɗu ku da waɗansu mutane babu laifi kun iya sallah balle masallacin makaranta wanda ke da jama'a daban-daban wannan babu laifi yanzu kamar wannan masallacin kawai sai a ce idan liman ya zo ya yi sallah to waɗansu na zo su yi sallah da wani liman haka za a yi azahar haka za a yi la'asar haka za a yi madar haka za a yi ishari to irin wannan shi ne abinda imam malik yake nufi kamar yadda wasu malamai suka ce amma don liman ya gama sallah na ya so in zo in sami liman ɗin nan ban same shi ba wannan ma ya zo mu ɗan haɗu bi sallah in an jima ba za mu ba ka gane to shi irin wannan suna ganin babu laifi a iya duk da ko shi ɗin waɗansu malamai suna ganin mutum da ya koma wani su tafi wani wuri su yi sallah ɗin shi ya fi dacewa ko kuma kowa ya sallar shi kadai kaɗai don ba a san a samu rabuwar kai ta al'ummar musulmi ba a san a samu rabuwar kai ta al'ummar musulmi to idan an ɗauki wannan fatawar to liman idan ya zo ya yi wani ba zai ƙara zuwa wannan masallaci ya salla ba wa alaikum salam to wannan bai dace ba bai dace ba Wannan sai haƙuri su ba masu masallacin su kuma su koma su dasu amma dai sai ya faɗa wata rana a masallaci guda a ce ana haka a wannan bai dace ba ka gane masallacin harami na makka can da can da can ana ba da tarihi an taɓa yin haka amma shi ba sabanin aƙida ba ne ba sabanin mazhaba ne sallah hudu da ake idan aka yi kiran sallah yan malikiya za su fito su fara yin sallah idan suka gama suka ce sai yan shafi'iya su fito su in suka gama sai yan hambaliya dama mazhabubin guda hudu ne kusurwar shi kuma hudu ce su yan malikiya za su zo wannan kusurwar to yan shafi'iya suka yi to za su yi su koma wancan akwai lokacin da da haka ake irin wannan ake nufi to kaga wannan a ce wata jama'a su zo su yi sallah daga farko kuma bayan sun fita kuma wasu zo su yi bai dace ba ƙala ya haya wasu ila an mu'azzinin azana liƙaumin sun mata na fala fa'aradu an yi sallu bi ikamati gairihi ƙala labasa bi dalika ikamatu huwa ikamatu gairihi sawa'u yaya ya ce an tambayi imam malik an mu'azzin azzana da kawabin ladan ne ya kira wa mutane sallah sun mata na fala sai ya koma yana ya kabbara nafila fa'aradu an yi sallu yana nafilan nan mutane kuma sai suka ce a fara sallah kun gani shi bai gama nafila ba sai aka ce a kabbara sallah lokaci yayi bai kamati gairi tutun da shi nafila yake kun yanzu a zai ya kama wani zai ikama kenan wanda zai kama nan ko ba shi ya kira sallah ba shi aka tambaye ma malik faqala sai ya ce la ba su bi zalika tuhu wa tu gairi ki Sawa'u sawa'un shi ba laifi ita kama tana yi sawa'un ladan din ne ya kira ya ikamar nan kowaninsa idan ya kira sallah to ba a cewa dole sai shi zai yi ikaba in shi ya yi ya yi in ba shi ya ba ya yi ya ce ikamatuhu wa ikamatu gairihi sawamun da sa da ikamar sa duk ɗaya ne wannan shine fahimtar maluku wadda ha za ƙala abu hanifa haka abu hanifa ya ce wa ƙalin lais والثوري والشافعي وأكثر أهل الحديث من أذن فهو يقيم لحديث عبد الله بن الحارس السدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال يقيم فقال صلى الله عليه وسلم إن حكاس سداه أذن ومن أذن فهو يقيم da imamun lais da imamun sauri da imamun shafi da waɗansu da yawa daga cikin malaman hadisi su kuma suna ganin cewa wanda fa ya kama shi wanda ya kira sallah shi zai yi kama suna hujja da wani hadisi na abdullahi ibn al-haris cewa ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da asuba sai manzan allah ya ce ya kira sallah da ya kira sallah zuwa can sai ga bilal ya zo za a fara sallah kuma sai bilal ya nemi ya kama sai manzo Allah ya ce a wanda ya kira sallah shi ke yin kama amma wannan hadisin malamai suna na shi kamar da ibn al annumari ya yi magana cewa hadisin yana da rauni don haka bancan sai ma malik yana da karfi cewa idan mutum ya kira sallah to don waninsa ya yi tada kama an yi sallah babu laifi mun gani ƙala ya haya ƙala malikun lamta bani subuhu yunada laha ƙabla alfajiri fa'amma gairuha minas salawat فإنها فإنا لم laha, illa لها an بعد أن يهل وقتها Yahaya ya ce imamu malik ya ce bai gushe ba sallar asuba ana yi mata kiran sallah kamun alfijir ya tu. yana nufin kiran sallar asuba tana da kira biyu kenan ya ce tun da suka taso haka suna da ana yi kuma ba a daina ba har zuwa lokacin da yake wannan maganar cewa sallar asuba ana yi mata kira kamun alfijir ya ke tu, sannan bayan alfijir ya ke tu kuma a sake wani kuda sai ce fa'an ma gairuha amma wata sallah ba ta asuba ba minas salawat daga cikin salloli fa'in na lamdara ha na dalaha ba mu gana mata kiran sallah illa ba da an ya hilla waƙatuha sai bayan lokacinta ya shigo sallar asuba ce kawai yake halatta a kira mata kamin lokacin sallar ne duk da shi ma waɗansu malamai suna kallon ba a ce masa kiran sallah ba domin ana yin sani don a tayar da mutane amma shi kiran sallan nata shi ne wannan na biyu ɗin so don haka ita kaɗai ake ma kiran salla biyu amma duk sauran sallolin ɗaya ake mata in ban da sallar juma'a a ranar juma'a da akwai wani kira wanda ake na wanka to kaga ita ma ana mata guda biyu ce amma shi dama wannan ya kawo kiran wanka ma ake ce ne ba kiran sallah وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح مالك يتي لباري يازو مسا cewa mai kiran sallah ya zo wajen sayi na umar ɗan haɗabi don ya sanar da shi lokacin sallar asubahi ya yi fawaje da hu na'iman sai ya same shi yana bacci faƙali sai ya ce assalatu khairun minan nau assalatu khairun minan nau da umar ya ji ana haka sai ya tashi fa amara hu umar an ya ji alaha fi da'i subhi sai manzo Allah ya ce ya sanya sai umar ya ce mashi ya sanya shi amin a sallar asuba a sanya shi a cikin sallar asuba mun fahimta waɗansu malamai da wannan ne suke jingina cewa a salatu khairun minan nauni a lokacin sai da umar da aka fara yin ta kuma da umarninsa ne to amma wannan ya saba ma abin da ya zo a hadisi baro-baro cewa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na bilal in ya kiran sallah asuba yana cewa as-salatu khairun minan nawm da aka zance mafi inganci a zamanin manzon Allah ne aka fara ba a zamanin khalifancin sayyidina Umar ba وحدثني يحيى عن مالك عن أمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة maliku ya karbo daga amminsa ya karbo daga amminsa dan uwan mahaifinsa kenan shine abu suhail ibn maliki ana ce mashi abu suhail ibn maliki an abihi ya karɓo daga mahaifinsa waye mahaifinsa shine malik ibn abi amir al-asbahi kakan imam maliki annahu qala yana cewa ma arabtu ma a'rifu shay'an a adabtu alaihin nas illan nidaa bisalati, salati yace ban san wani abu ba daga cikin abubuwan da muka tashi mutane muka ga suna yana nufin sahabbai ba mu san suna yin wani abu ba illa annida'a bis salati face kiran sallah yana nufin ban san ana yin wani abu da sunan kiran sallah ba in ba kiran sallah wannan wanda muka sani ba aka suka taso su da ana yi dikin za a yi tsalla wannan kiran tsalla ake zuwa ayi, ba a yi wani abu in ba shi ba ƙala wa haddasa ne an malikin an abdullahi ibn umar Samial al’iƙama Wahuwa huwa dilbaƙi fa asira ilal masjid imamu malik ya karɓo daga malaminsa Nafi. nafi'u yake ce mana abdullahi ɗan umar malaminsa sahabi sami al'iƙama wa huwa bilbaƙi ya ya yi ƙiƙama a masallacin manzan Allah shi kuma lokacin yana cikin makabartar baƙi'a sai ya ji iƙama kenan za a kabbara sallah fa asra al mashiya ila salati to sai ya ƙara saurin tafiyarsa zuwa masallaci shi ne fa'asra almashiya ilil masjid sai ƙara sauri zuwa masallaci mai wannan yake nuna mana yana nuna mana can da aka ce falata a tuha wa an tumtas auna ko kuma can hadisin da muka wuto baya wanda ya ce a tafi da sakina da rasuwa wa ma a raktun fasallu wa ma fatakun fa'atinmu to babu laifi idan mutum ya ji an kabbara sallah to yana iya dan ƙara sauri kaɗan haka amma ba tare da ya yi gudu ba ko kuma ya saurin da ya wuce normal sauri wannan babu laifi mutum ya dan iya ƙarawa don ya zo ya samu wannan sallah to wannan babu ya ƙare idan allah kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu tashi babu na biyu a cikin kitabun sala in allah ya so a kira sallah na har yajo daga bakiya a masallacin manzan Allah a lokacin yana makwabtaka da makabartar bakiya ne ba nisa sosai so zai iya yiwuwa daga nan mutum ya jiyo ikamar da ake a cikin masallaci sannan wancan lokaci ne wanda ba hayaniya irin ta yanzu ka gane so zai iya yiwuwa ba baya nuna cewa ana yin ita ma da ƙarfi din ana yin amma ba daga sauti ake ba kamar kiran sallah domin shi kiran sallah manufar shi ne wani na waje ya ci ita kuma ba shi ne manufar yinta ba to Allah sam da shi to ina ganin anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da ubangiji za mu tashi daga inda muka tsaya abinda muka fari na daidai Allah shi ba mu ladar kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi fi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu take ciki kashe-kashe da zubar da jini da satar mutane muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu da waɗannan gwalagoyi allah ya yi mana ya kawo mana ƙarshen su ba don halayenmu ba tsadar rayuwa da mutane da muka samu kan ma a ciki muna roƙon allah ta'ala ya yi mana ya yalwata mana ya azurta mu ya ba mu ikon ɗaukar ɗawainiya da kuma nauyin da ke kawunanmu allah kuma mai iko ne akan haka allah ya kawo mana mafita daga wannan yanayi ya azurta mu ya yalwata mana halin da muke ciki na abin da ya shafi tsadar fetur da sauransu muna roƙon Allah ta'ala duka ya tausaya mana ko mana da farashin man fetur ɗin nan sannan addu'a ta uku abin da ya shafi ƙasar Nijar mu dai ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya kawo mana mafita halin da ake ciki hali ne mai wahala musamman ga su talakawan da ke can ƙasar da kuma talakawan da ke nan kasar ba domin abin da abin ya shafi nijar to za ga ko an so dole sai kaga ya shafi najeriya ko ta yaya ne to kuma abin ce shi ne su waɗannan sojoji wanda suke juyin mulki a nijar sun tsaya kan kai da fata akan cewa su duk wani sulhu da su ba ta shi suke ba duk wani sulhu shi ne a bar su sai sun yi shekara uku suna mulki sannan su ba da mulki a gefe guda ita kuma ecos suna nuna cewa lalle dole sai sun yi wani abu na sabka ko kuma miƙa mulkin ga farar hula ila ko da shi wancan tsohon shugaban ƙasa ba za a maida musu mulki ba to wannan dai a haka aka tsaya a yanzu to kuma kamar yadda muka ce an sanya manijar tattalin arziki kala-kala wannan takunkumi na kare tattalin arziki kala-kala wanda kuma wannan yana shafar su talakawa na ƙasar sannan kada zirga-zirga da aka yi tsakaninsu da najeriya shi ma wannan yana taba yan kasuwarsu kuma yana taba namu a waɗansu na ga wani rubutu da waɗansu suka yi suna nuna cewa a kowace rana asarar da ake ta dukiya ba ya karama asara ba ce ana yin asara ta dukiya mai yawa wajen shigar da kaya can ko kuma shigowa da sunan daga can kunga wannan duk musiba ce sannan yanzu 'yan kasuwan katsina mafi yawancinsu musamman da wanda suke kasuwanci a central market da waɗansu wanda suke kasuwanci ko da cikin gari ne amma abubuwan da suke sayarwa yana da alaƙa da can da su kuma duk kasuwancinsu fa ya tsaya mafi yawancinsu domin dama dai ƙarfin kasuwancin katsina mutanen maraɗi ne mutanen maraɗi ne to kuma yanzu sun rage shigowa sosai saboda rufe gora da aka yi don haka mai ta addu'a allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da yaye mana domin abu ne kana kallonsa kamar wasa ko nan da 'yan watanni za a shirya ana iya ɗaukar shekara da shekaru ana cikin wannan halin kuma idan aka ɗauki wannan wannan abin ya ɗauki shekara da shekaru su kasuwanci su ya lalace daga ina hmm. na ta cuta yanzu hanyar suna nan sun ita hiyar ko kaga ba za su tafi ba kuma a taba su a yi rigima Allah ya Allah ya sa mana mafita fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai. سبحان ربك رب العزة أما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين